Joanen astezkenian eh, Parisen, Charlie Hebdoren Magazkilari eta kasetariak erail zituzten, eta hori abia pundutzat hartuko dugu, nazio ere aipatzeko fenomeno bat, jihadismoa eta ekstremismoa garatzen ari baita Europan eta mundian zehar. Eta gurekin dugu uh, Mikel Aramendi, kasetari aditua, eta zu Mikel Aramendi bestiak beste, gara, behia edo eskoa dihatian kolaboratzen duzu. Kaixo, egunon, bai, alaxe da. Eta lehen galdera e, bezala, nola uler daiteke Pariseko bihotzean, eh, erdi-erdiana, kaseta baten eh, kontrako erasoa? Bueno, eh, erasoan ikusten den nahiko erraza zela, nahiz eta Charlie Hebdo ba, babesturik zegoen aurreko mehatxuen ondorioz. Mehatxuak, bajagina denez, e, Mahomaren e, e, gatik zituen, eh, baina eh, esan daiteke oregoera horretan ba, hainbat erabide ere ba, bazeudela. Mm, e, zergatik atatzen dago Parisen, nik esango nuke e, Eh, gertaerak zerikusi gehiago daukala Frantziak azkeneko urte hauetan Herrialde e, arabiar eta musulmanetan izan duen interventziagatik Frantzia hor protagonista oso zuzen bihurtu da, eta orduan, e, bueno, mm, norbaitek eh, eduki du ikuspegia Frantzia kolpatzeko, hau da, ez da erabaki alabearrezkoa izan, baizik eta aukera desperdin batzuen artean hartua izango zen e, dudarik gabe, eta ia hortik aurrera, ba, hor bertan zebilen zelula batek, bueno, zebilen, hau da, e, arata onera, zebilen Madrilen e, ba, e, talde honek e, joan eta burutu egin du e, sarrazki hori eta e, bueno, kinka politiko izugarri bat piztu du bere momentuan e, duela amarrote pasatxo, Madriren Madriiren gertatu zen antzera, kasu honetan, esan dezagun, erasoa selektiboagoa edo izan da Madrikoa baino, baita ere, hildako kopuz, eh, txikiagoa, baino behar bada eragin politikoa, ba, baino oraindik handiagoa lortu du, behintzat, ba, bueno, atzoko mobilizazioari eta begiratzen bali badio. E, duzu, Frantziaren kontrako eraso bat dela, eta ez, ez bakarrik eh, mahazkien eh, gatikako mendeku bat, noren ganik ataka hori? Ba, mm, eh, bueno, e, Frantziaren kontrako edo, Frantziaren politikaren kontrako erasoa dela, nik uste dut oso garbi dagoela, zeren eta garbi zegoen aurreko asteetatik, e, Frantzia, goro bat, espero zuela antzeko zerbait, eta izan nunbait bazuela bat informazioa edo argibideren bat, esaten zuena, onelako zerbait, gertazitekeela, mm, praktikan ikusi gero gainea, atentatua gertatu eta bere bueno, inteligentzia zerbitzuek gutxi gora era, bazekitela, nun dignora eta nortzuk egina izan ziteken, beraz, alde hor horretatik sorpresa izango nuke nik eh, txikia dela. E, Frantziaren papera mm, bai Libiako krisian, bai e, Siriako krisian, bai Irakekoan bertan ere e, gero eta hondiagoa. izan da, nik buldortzen ez dudan, e, logika batei jarraiki izan beharko nuke. E, izan ere, mm, nure buruari galdetzen diot askotan nia Frantziari zer galdu zaion zenbait esparrutan, edo eta ez dagoen nahiko arazo bertan horrelako kontuetan ibiltzeko. bueno, bai, gero gainera ba, kontu egiten malimadugu frantziak betidanik implikazio zuzena izan duen Afrika ba, bazer nolako egoera gertatzen ari den eta horreren oraino bajijadismoaren indarrak eta e, implikaturik dauden, bueno, garbi zegoen hor bazegoela talka oso, oso zuzen bat eta talka horren ondorioetako bat izan zitekeela noski metropolian frantzian bertan eraso bat e, jasotzea mm, usten dut hori dela gertatu dena eta alde horretatik ba, xerdi ebdo esan genezake izan dela, e, bueno, ez gita, edo, edo eskura zegoen e, jopuntu erreza erreza partzialki, baina erreza beste jokuntu batzuen aldean, hau da, e, gune estrategiko bat erasotzea asko zailagoa izango da, mm, e, ba hori, ba aldizkari baten redakzioa saldatzea baino. Frantzian, eh, sortu gazte jihadista horiek, nahiago dute estatu islamikoa, Siria eta Irak artean, Europako demokrazia baino, zeren bila bote dabiltza gazte horiek? Bueno, eh, eh, garbi dago mm, Europako herrialde batzuetan, hau da, eh, immigrazio handia daukaten herrialde batzuetan eta bereziki ba, e, Ipar Afrikako, Magrebeko e, immigrazio handia daukaten herrialdeetan mm, badagoela e, honetara bultzatzen duen giro bat. Nola sortzen da giro hori? Giro hori sortzen da dudarik gabe e, egoera sozioekonomiko narratz batetik abiatuz, eh? Eta hori Frantzia oso nabermena da, baina estatu espainolean ere antzekoa dela esan liteke, mm, naiz eta estatu espainolean labait, eh, mix imigratorioa e, e, nahasiagoa den eta eta Latinamerikako e, imigranteak ba, ba, gehiago diren e, magrebekoa, baino baina zonalde batzuetan ba, baina e, baina italiako kasua ere antzekoa izango litzateke, hau da, hor lehenengo puntu bezala dago egoera bat, ba, imigrante gazte, lehenengo belaunaldikoak espalima dira, bigarrenekoen artean inolako perspektibarik gabekoak. E, imigrante gazte horiek, alde batetik, e, formakuntza aldetik, e, formakuntza oso eskasa dute, baino aldi berean inolako perspektiba, lan perspektibarik edo bisibide perspektibarik ez dute eta orduan ba, e, arrunki, ba, ba, hori delitu bintzatxikian eta horrelako bisibideetan bizibideetan e, aritu hoi dira. Hortik e, militantzia politikoa politiko ideologiko muturreko batera ez dago horren besteko saltorik eh? hori lehen historian ere beste zera batzuetan gertatu da ne? Eh? bere garaian eh, duela mendetapikora joango bagina estatu espainolean esate baterako eh, anarkismoaren mm, ba, militantzia, eta betez ere militantzia aktiboena nondik reklutatzen zen ikustera, ba, antzeko egoeratan aurkitu goeinateke beraz, ez da oso gauza berria. Karo, horri irazten mani gero, eh, ematen eh, ari dela mm, herrialde mm, musulman eta, eta islamdarretan, eh, bueno, kinka ikusgarri bat, eh, bere momentuan, e, ba, udaberri arabiarren e, tenore hartan, e, itxaropen batzu sortu zidela, baina itxaropen haiek sortu bezala xe, zapustu direla, eta gainera, oso moduan, enkerrean zapustu direla, leku hainbatetan, e, gainera zapuste horrek, benetako gerretara eraman duela, demagun, la, Libiako kasuan, edo Siriako kasuan, gerra hoiek e, gaineraz, e, ba, bueno, milizia gerra edo bilakatu direla, eta hoien akaberan, bihurtzen ari dela, bueno, ba, estaturik gabeko, edo bentsat estatu, alferdi galduen egoera batean, nun zonalde bakoitzean e, jaun eta jabe den, Ba, gerra talde edo gerra jauntxo bat eta eh, haren ikuspegira ba, bueno, ba, jendea e, trebatu, entrenatu eh, aritu eta antolatu daiteken Mikel ba, Aramendi, aipatzen zinuen zen nunbait dela e, garaian adibidez, Frantzia eta Espainian imigrazio politikoa edo politika geizki eramanik izan dela? Horren ondorio bat? Bueno, geizki eramanik, begira, hau e, mende terdira egin, edo gehiagora egin beharko genuke hartzea bikazuetan, hau da, egin behar da kontu, imigrazio politika hori emeretzigarre mendean hasi eta hasi zela gainean nor, eh, kontrako norabidean nola bat jesateko, hau da, eh, mm, bi estatu Europar hoiek e, e, Afrika iparraldeko haima lurralde menderatu zituztela, pentsatuz hortara euren populazio excedentei atera bide bat emango zietela. E, hori, E, gero aventura kolonial batean bihurtu zen, aventura kolonial hori oigarren mendearen bigarren erdian e, amaitu zen, e, baina oia ordurako e, migrazio e, e, korronteak alderantzikatuta zeuden, hau, dez, hau da, handiagoak ziren e, Afrika iparaldetik Europarant Europa egoaldetik Afrikarantz, baino kontuara da guzti horretan, bueno, ba, sortu direla e, Europako hainbat herrialdeetan e, jendetza importanteak etorki iparra Afrikarrekoak eta, eta jende horrek egin handi batean, ba, bere erlijioa, eta oiturak, eta kultura, eh, ba, mantendu egin dituela. Egoera sozioekonomiko, e, bueno, ba, gogor batean. Eta hortik sortzen dela, e, testu inguru bat, zeren eta, mm, esango genuke, integrazio prozesuak, ba, porrote egin dute, edo behintzat ez dute arrakasta handirik izan, eta badago hor populazio marginal edo marginatu garrantzitsu bat e, inolako perspektibarik ez duena. Claro, erazte malima diozu horri, Eh, azken finean, e, hogeita bat garren mendean gaudela, eta beraz, eh, Mm, ematen diren bertsioak ezin direla bakarrak izan. Hau da, e, e, bertsio nagusia e, gure edabideetan euneko ba, ez tagi, eta emeretzian edo ematen dena e, ba, mm, batzuentzat bertsio bakar bezala gehatzen bali ere gaur egon best, bertsio horre baditu beste hainbat nabardura eta beraz, bueno, ba, hemen esate baterako gure artean e, oso entzunak dira e, ba hori islamismoaren izenean egiten diren zarraskiak bestelakoak ez dira entzuten, baina horrek ez du izan nahi alde batetik, bestelakoak existit ez direnik, eta bestelakoak e, gana, eta jende horren gana iristen ez direnik, eta beraz, hortik ideologizazio eta radikalizazio bidea oso errezara, gero... E, gerlak dira? Erlijo gerlak, horren buru? Ez, nik nioke horri erligio gerra esango, baina bai, noski erligioak hor paper bat duela, eta erlijioek mm, ba, alde batetik, noski gauza oso handiak dira, eh, eta orduan ez dute askotan beharra dinako paperik jokatzen, e, behintzat gerrak hiltzen, eh, gerrak akabatzen, e, gerrak amatatzen. Ez, eh, bueno, Europak bizi izan du gerra bat orain dela hogei urte funtsean erligio gerra bat izan zen, eta izan zen Balkanetako gerra. Karo, guk ez genuen horrela ikusi nahi izan, baino esate baterako herrialde musulmanek denek, eh, esango nuke, horrela xe ikusi zuten. gerra hartan e, musulmanek erasotuak izan ziren, erasotuak eta erailak izan ziren kantitate ikusgarri bat batean. Eh? da, Bosniako gertzen nendiltziren ziren mila lagunetatik, irurogeita zei bat mila, edo, hau da, bi eren musulmanak ziren, eta horietatik eh, eh, erdia, hori da, eren bat, e, ziren musulman zibilak, hau da, eta azken finean e, zergatik hil ziren galdetzen balima dugu geure buruari, esan beharko dugu, musulman zirelako hil zituztela. E, karo, guk ez genuen hori horrela ikusi edo aztertu, baina egia da mundu musulmanean horrek izugarrizko eragin eragina izan zuela. Edo nola ere, oartuko zara, ne, eh, ba, gaur egungo jihadismo militante eta erasokorronetan, aldiz, ez dela ja inoiz ere bosniar musulman bat agertzen, baizik eta, agertzen zaizkigula, ekintzaile, bueno, ipar afrikarrak edo etorki ipar afrikarrekoak europartuak baino e, e kulturalki ipar afrikarrak ez bosniarrak galdetu egin barko genioke geure buruari zergatik gertatzen den hori zeren eta motivazioa edukitzekotan pentsa genezake behar bala bosnia bosniar musulman batek gehiago leukakela e, ba, ba algeria musulman bate baina, bueno esan behar da algeriar kasuan ere algerian izan da gerra zibila deitu dugun zerbait nun europak bere partitxo bat izan zuen e, izugarri borti eta izugarri zikina, hm? eta bueno, mm, e, orain hori isilduta dago, baina hori gertatu ez tanik ezin dezakegu esan, mm, e, Geo, hortik aurrera ba, joate malima gara, ba, Aristian, ba, Libian gertatu dena, edo gertatzen ari denera, edo Sirian gertatzen denera, Ba, biztan da, biztan da, badagoela testu inguru bat belikoa, hau da, gatazka oso gogorrekoa, nun gazte inkonformista batek eh, alde batetik eh, nun ibilia aurkituko duen, nun mm, prestatu aurkituko duen, eta nun, berotua, nun burua berotu, e, desde luego, seguro izango duen. Gazte, aurre, gazte oieke, aipatzen zenitonak, joaiten dira mm, formatzera Beraz, eh, Siriara, edo Yemenera, edo olako lekuetara, eta berriz etortzen dira mm, eh, Europako eh, egialde horietara, eh, Mohamed Meha ere izan zen dura zenbait demora, hor ikusi ditugu kuasiana joiek eta beste batzu. Um, oraino beste batzu izanen dira, fean, frente berri bat ideki dute hor? E, bueno, frente hori irekita dago, nik esango nuke. Beste kontu bat da, mm, e, e, Europa hau gertatzen ari dela, batez ere, e, ekintzaile taldetxo bat mm, e, ekimen edo, mm, ez lidergo batekin aurkitzen danea. E, nik e, Madrideko ekintzaren inguruan, ba, hainbat gogo eta egin izan ditut, eta azkenean bururatzen zaizuna da, egon zitezken esku eta trikimailu guztien azpitik, e, mm, e momentu batean sortu zela, bueno, lidergo bat, alda, bazegoen gaztetxo talde bat, gazte talde bat, e, delinkuentzia arruntetiz etorrena, baino izugarri radikalizatzen joan zena ideologikoki, eta momentu batean, irakeko gerraren testu inguruan, e, ba, e, baliabideak eskuratu, alda, leherkariak lortu, eta izugarrizko sarrazkiura egiteko gauza izan zena. Eta esango nuke egin handi batean ekintza autonomo bat izan zela. Hau da, beraiei bururatu zitzaien eh, ekintza bat. Dudari gabe, beraietako batzuk bazituzten kontaktuak, eh, ba, bueno, bestelako sare edo zerarekin. Baina unik ez dakizin bateraino agindu bat edo, diktat bat iritsi zitzaien, edo eta euren ekin bat izatzen, eta dauka Charlie Hebdokoarekin ere iruipen bertsua, ez? Azken finean, hori hortzegoen eta halako batean ba, ekintza egiteko prest eta berotasuna zuen talde hori sortu de, eta antolatu denean, jun eta egin egin dute, jakinik alde batetik noski. Izugarrizko zirrara sortuko zutela Estatu Frantzesean, baina baita ere jakinik ba, izugarrizko eragina izango zutela herrialde musulmanetan. Nun askok etzieten mm, zuzen kitzalu egingo, baina bai pentsatuko zutela agian, bueno, mm, ba, eman diete merezi zutena edo, horrelako zerbait. Eh? Isla... egin, bai, Mikel... urrutetik bai. bai, Mikela Aramendie, eh? hororen buru islamaren kontrako erasoak izan dira geroztik, musulmanuen kontrakoa, generateko musulmano guziak direla ere biktiman erranditaike, entzuten da Europan, Frantzian, soberatoki eh, soberat toki usten zaiola islamari, horiek direla ondorioak, zitu itzauek eskuin muturak erraiten bakarrik, amalgama haundia sortzen da ez hor? Bai, eta hor historiaren mamuetara itzultzen zara, Frantzian hori orain nabaritzen zizarete, Estatu Espainolean urteak daramatzagu ja tenore horretan. Estatu Espainolean e, Esako nuken nik betidanik onelako ekintzen aurrean, eta batez ere, batez ere eta ko martxoaren amaikakoaren ondoren, bueno, ba sortu da, e, edo, bertiztu da nola betxizateko, Espainian betidanik izan den Islamofobia baino gehiago nik esango nuke gainaz maurofobia, hau da, e, moroen kontrako fobia hori, ez? Batzuk, e, ba, errekonkista deitzen duten hartara atzeratu nahi dutena, baina bereziki nik, nik uste txigarren mendeko produktu bat dena, hau da, e, gerra koloniala em, ba, jasteko erabilizen e, mamu ideologiko bat e, da hori, hau da, e, e ba, musulmanak gutxiago direla, e, basatiak direla, beti violentoak direla, eta beti beraz esku gogorra besterik ez zutela admetitzen. Hori izan zen Espainiako militar afrikanisten ideologiaren bizkarrezurra, eta hori berpisten, berpistu da, e, nik esango nuke, oso nabarmenki. Nede iruipena da, e, Dokoaren ondoren Frantzian hori bera ere nabaritzen hasi dela. Baina hau azken finean da, antisemitismo klasikoaren eta islamofobia klasikoaren adar berri bat besterik ez da. Hau da, e, gaude mm, produktu ideologiko zaharrak e, gaineratzen. Enazte malima diogu honi, e, ba, deno krisi ekonomiko larri bat bizi degula eta bar, e, ba, bueno, beti behar dira kulpanteak, eta kulpanteak zenbat eta txiloagoak, aulagoak, edo, edo apalagoak izan ordun eta hobe. Azkoza zailagoa da e, ze, e, Eh, Wall Street edo, edo FMI eh, mm, ba, ez dakit eh, gorrotatzea horrela. eh? izan ere mm, batek nahi enbidia die eh, hori magre, magreftar e, getoei ez die bateri enbidiarik gorrotua izan dizaiek. Mikel Aramendi, eh? eskertuko zaitugu, zure iritzia ikusmolia emanik, nazioarteko kasetari zirela horretarazten dugu, gara berria eta edo eskadi jatiarekin ere kolaboratzen duzula mileskar gomita onarturik suei eskerrak